Arratxalde honen zule, antxeta irratiko oinetan, eh, zaude zazpi, FM frekuentzian. Euskal Irratietako lanke eta entzuleak agurtzen eh, ditugu eta gogoratzen eh, dizuegu, ba, arratsaldeko zazpiak arte, gurekin batera, kiroletik saioan egoteko aukera duzuela. Eta azteren ero bezala, kirolari buruz, ah, <clears throat> barkatu mintzatzeko, ba, gurekin, unai, oi hartzun dugu, kaixo arratsalde honu nahi. Kirolak laburrean, unai, oi hartzunekin. Ongietorri ontsete irratira eta otxaiaren hogeita bost honetako kiroletik saiora. Behe bidazoa eskualdeko kirolaren aktualitatearen errepaso egingo dugu datorren ordu honetan. Gogoratu, zeiter Euskal Irretietako berri saia izango dugula eta ondoren eskualdeko kirolarekin itzuliko garela. Futbolarekin hasiko dugu gaurko saioa. Atzo derbi polita izan baitzen, bigarren B mailan. Ostira lauka bezain ikusgarria agian ez, baina erakargarria bai. Ipuruan, Eibarren eta Real Unionen artean izandakoaz ari gara noski, eta lehenengo aipatu behar duguna, emaitza da. Bana berrindu zuten taldeek, bi penaltitan sartutako golei esker. Esan beharra dago Ipurako zelaiaren egoera, benetan tamalgarria zela, eta horrek bi taldeen jokoa erabat balintzatu zuela. Horren jakitun, lanerako eta borrokarako prest irten ziren, bai Eibar eta baita imanolidiak ezen Real Union ere. Partida zatarra izan zen ikuslentzat, gogorra eta lehiatua jokalarientzat. Lehenengo zatia berdindu izan zen eta defentsak nagusi izan ziren. Unionen asmoa argia zen, atea utxean ustea. Lehenengo berroita os minutuetan, ondo bete zuen lana, baina atxeen aldetik bueltan, bigarren zatiko lehenengo jokaldian, etxekoen aldeko penaltia seinalatu zuen epaileak. Jito izan zen, jaurtik eta egiteko ardura hartu zuen jokalaria, eta bat eta gutxekoa sartu zuen eibarrentzat. Partida, zail jarri zen txuri zat, baina lanean jarraitu zuten eta pixkanaka zelai herrian nagusitzen joan ziren. Irurogeita irugarren minutuan, penalti egin zion defentsa armaginak Juan Dominguezi eta Igor Angulok banakoa jarri zuen markagailuan. Denbora zegoen aurretik eta partida pilpilan zegoen. Eibarrek aurrera pausua eman zuen, garaipenaren bila, baina bukaeran, Real Union izan zen aukera garbienak izan zituen taldea. Moskardok lehenengo eta David Infante kondoren, atearen aurrean utxegin zuten dena aldeko zutenean. Azkenean, ontzat eman daitekeen puntua lortu zuen unionek, ipuruan irabaztea ez baita ino ezarraza. Selkapena zazpigarren postuan jarraitzen dute irundarrek, playoff postutatik urrun, baina sentsazio desberdinen, desberdinenarekin. Nojaren aurkako garaipenak eta atzoko berdinketak aurpegi aldatu diote ideak ezen taldeari. Datorren astean, derbi polita izango dute berriro txuribeltzek, galen oraingoan, larun batean Real Sociedad beren, sanseren kontra. Bertan, Realeko filiaren jokatu zuen joan den urtera arte, gure lehenengo protagonistak. Julen Kolinas, talde txuri urdinak utzita dago, irunen eta joan den astean, zuntza ustura batek deialetik kanpo utzi zuen. Partidako atxeen aldian, berarekin itzein genuen ipuruan, eta honakoak izan ziren berak utzitako hitzak. Julen Kolinas. Bueno, Julen Kolinas, eh, lehenengo zatia ikusita, nola ikusten duzu gorko partida? Ba, partido... polita ez, baina, bueno, jolazo barra hemen, zela hortan, eta hori esan eta nahi, no, e, dia utxea, utzi eta gu bat emabe eukiko eta haber usatzeko eta irabazten egun Non egon daiteke gaur hiru puntuak eskuratzeko gakoa? Ba, estrategia hola, jokaldietan hola, o kaida baten, ni uste horre ongo gala. Osa, gukoi ondo definitu barrego, haber sartzeun baten bat hor, eta ikusi ba, biharantzaren. Izan duzuen azkeneko gola txarren ondoren, e, lehenko garaipena garrantzitza izan zen noja aurka, nola ikusten duzu liga bukaera? Ba, a ber, bai, ez, e, eh, eukien un lau partidoko batxe eukien un, egunen irazea oso garrantzitsua izan zen, eta orain bukaera, ba, gu partidoz partidoz jumar eta gero bukaera ikusiko dugu, a ber, nola nunga ben, o ze opzio ditugu enblan lehiozetarako, edo eurteko zazpigarren, o zeigarren, maion partidoz partidoz jumar Nola gara mazure Bueno, ba, hueto, ja, korrikara la hasi naiz, a, a ber, ja, bisionaga, bisionaga, ja, saldo kinta lan hau, baino, bintza korri egitea, ez da, seina betxe, txarra. Bintza zu, astean jokatzeko gogo berezia izango duzula, ez? Ba, ba, gogo, kristo gogo, gira esan, a ber, izi naizen, ekipoi laguntzeko tala, eta, a ber, gandi, dan, partiotan. Egia esan aurten, e, ez duzu zorda hundirik izan, ez? Lesioekin eta... Ba, ba, egia, egia esan txarra okitzen nahi naiz, zaitzen epiratu idean hola gaizki oze, baina, bueno, e, la, landu bin barretoi, ez desinatzeko inbeste, eta, a ber, sorte pixia bio daukaten. Antxeta irratia. Real Unionekin bukatzen joateko, atzoko partiaren ondoren, Alex Albistegik Antxeta irratiko mikrofonara esandakoak entzungo ditugu. Erdilaria Eibartarra da. Eibar taldean jokatutakoa ere bada. Hortaz, atzokoa talde osoarentzat partida berezi izan baldin bazen, are gehiago izan zen berarentzat. Alex Albistegi. Bueno, ni gustea ona dela, es. Bugira bastia nahi porque bueno, urte gaude eta Eibar da laugarren lekuan daun taldea. Baina bete eros oso izan ez galtzea gaur, Ez Gaur galduta baia 13 puntura joango ziren da ja oso urte joango ziren. Orduan, bueno, Importantea da puntu bat dugula, hor jarraitzen dugula, eta batez ere nik uste benetako partiu batean, nolako partiu dituzi batean, konpetitu egin dugula. Ez baina arte hori falta izan zaigu, ez, bai barra galdoan, bai teruelen eta parte hauetan, egual, eh, ez dugu gure aur, aurpegia eman edo, eta gaur, ba, kanpo kanpo txar batean eta hon baten kontra, ba, nik uste aurpegia eman dugula, hori ez da. Ala ere bukaeran aukera garbiak izan dituzu, zuk zeuk eduki duzu gora zure oinetan. Bai, bueno, nik ni baino gainago nik buruzikutu dut eta gero Vicente Moscardori gratu saio baloia, bueno, pote charraman dio eta kanpo bat du porte horrean bera bagarri zegoenea, baina, bueno, eurak ari zintituzte euren zentroak eta nik uste partio horrendo izan dela, eta, bueno, hain importantea da horrengo partidua etxean gure, gure afizionaten aurrean bat aurrera eta atxea, eta seguru gerturatuko garela, eta gehiago zelaia benetan gaizki zegoen, ez zegoen foko ikusi erregiteko moduan, eta zoik bazen egiten argi eta garbi zein zen egin bareko lana, ez? Bai, bai, gu bagenek bagenek igun, bagenek igun hemen eh, atxekaldean pasak ematea ba, arriskua zela, eta, bueno, adaptatu beha ondo partidura, baina, bueno, azken finean, e, bigarren behar maian azkako partidu asko daude, ez, etxe, gal, nahi kondo daukago guretzat, baina, bueno, kanpoan, ba, zelaia asko gaizki daude, eta, bueno, bigarren behar maian goian egon nahi badezu, ba, partidua eta nire alpegean, berda. Mintzatze dut zuretzat Eibartarra eh, izanik eta Eibarren jokatu ondoren ere berezi izango zela, ez? Horko partida. Ba, inoski, inoski, nire familia, familiako jende asko torri da, nire laguna, nire neskaren familia ere, eta, bueno, inoski partidu berezia izan da, e, eh, laguna asko kusi ditut, eta, eta bueno, beti da, ba, motivazio puntu bat, ba, bat txan ez? Horko puntua hona egiteko da torren astean tokatzen da etxan irabaztea, ez? E, Real Beren aurka. Bai, bai, esan dizut, ba, goian egoteko kanpo hauetan e, aurpegia eman dela, baina etxean ere ezin dugu barkatu. Nek, bueno, hendik ere urrute gaude, etxean sendo gaude, eta egin behar duguna da, etxean e, eh, gutxik ez egin, eta partidu gaurra eta dator, bakigu ba, kalidadeko talde bat dela, baina guk egin behar duguna da, beraik e, eh, komodo sentitzea, eta, eta bueno, ba, partidu gaurra eta behar dugu bai du bai. Izan zenuten lau partidako batxe gogor horren ondoren, lehen goazteko garaipena oso garrantzitsua izan zen, bai. eta gaurko berdinketa ere, ba, bide horretik da, ez? Puntu positiba. Bai, bai, noski, noski. Nik uste, bueno, part, lau parti horietan ere ez, ez genuela oso, oso itxura txarra eman, baina baina gira da, ba, asko urruti goiko taldeak, eta, bueno, lehen bai lehen e, eh, mostu hori. Lortu dugu, ez? Aurrekoan e, lau eta bazitan, ez da ez izan gure partidunena, gaur hemen partidu satarrontan, ba, Ba, aurpegi eman dugu eta eta bueno, orain orain amai partidu falta dira da nik konfiantza daukat talde honek erratsa on bat hartzen badu, ba gerturatu garela porque nik uste maila badagola. Lengo ostean zer, ostean honetan eh, aipatu da liburua zela partidaz partida joatea eta hori da bidea, ez? Bai, bai, noski, noski, partio partidu jotean, bueno, nik, nik bildurik zateko, nik uste dela talde hau, egon behar dela plaifeko gurruketan, eta ze nik uste dut, eh, maia, esan dizutun zala, maia badukagula, baina bai, e, eh, bar behar dugu e, eh, sanzeren partidua, urrengoa ez dakizinen kontra ere, eta zait importa, inbar duna etxeko partidu hori atera, eta gara dukituko dugu urrengoa, baina e, urruteko elburuan, eta bai da, ba, plaifera gertura, gertura etxe, ez? Antxeta irratia. bigarren bi mailako bigarren multzoko zelkapenari dagokionean, lehenengo jarraitzen du alabesek berrogeita mazazpi punturekin, bigarren atletik berrogeita amabirekin, irugarren amore dago berrogeita maika punturekin, eta laguarren eibar berrogeita zazpirekin, horraino playoff postuak. Bosgarren barakaldo dago berrogeita lau punturekin, seigarren jeida hogeita meretzirekin, eta zazpigarren Real Union hogeita mazazpi punturekin. bi maila egingo ditugu bera eta ohorezko maila regionalari helduko diogu. Reunion Bek igoerako leian jarraitzeko garaipena lortu zuen larun batean. Lau eta hiru irabazi zuen ondarroko aurreraren kontra, baina etzen alanolako partida izan. Lehenengo zatia banako berdinketarekin bukatu zen, eta bigarren zatian bi eta batekoa jarri zuen Ander Sanchezek penaltiz, partida ondo bideratuz. Baina 80. minututik aurrera, eromen iritsi zen galera. Aurrerak binakoa lortu zuen, Baina jarraian, Jon Zamendik aurretik jarri zuen berriro Union B. Darogeita zortzigarren minutuan, aurreraren aldeko penaltia ikusi zuen epaileak, eta berdinketa lortu zuten berriro bizkaitarrek. Baina hor, etzen bukatu, bazegoen gehiagorako denbora. Luzapenean, beste penalti zalantzagarri bat ikusi zuen epaileak, oraingoan irundarren aldekoa. Sánchez, Ander Sánchez kapidainak, etzuen zuen utxegin, eta bere bigarren gola lortu zuen filialari garaipena emanez. Ondarbia futbol elkarteri dagokionean, asko balio ez duen banako berdinketa lortu zuen larun batean zarautzen. Zerkapenean, zazpigarren postuan daude berdeak, ez atzera eta ez aurrera, igoeratik eta jaitxieratik oso urrun. Kirolak laburrean, unai oiartzunekin. Emakumeen Euskal Ligan, Marinok bi eta utx irabazi zuen ugalde bentaseko zelaian, berri aurka, eta selkapeneko bigarren postuan sendo jarraitzen du, sei puntura dagoen barakaldo liderraren atzetik. Bizkaitarren zelaian jokatiko dute, hain ere, datorren astean urdinek. Eta futbolarekin bukatzeko, Akitaniako Ligan, Eglantin sendaiak bana berdindu zuen eixin taldearen aurka, eta selkapeneko bigarren postuan dago orain endaia. Kirolez aldatuko dugu eta eskubaloiari helduko diogu. Albiste hon utzi dugu gainera asteburu honetan bidaso irunek. Garaipen garbi bezain garrantzitsua lortu zuen larun batean Pozo Blancoko kantsa zaian. Artalekun Gijonen kontra galdu ondoren etxetik kanpo irabazi behar zuten horiek playoff postuetarako leian jarraitzeko eta hori betetzeaz gain lan hona egin zuten irundarrek Kordobaldean. Leo Reno falta zen berriro, baina oraingoan etzen sumatu. 34 gol sartzeko gai izan zen bidasoa, frantsesaren aportazio hori gabe. Zentzu horretan, aipagarria da, Asieraran buruk eta Ander Ugartek egindako partida. Zortzi eta bederatzi gol sartu zituzten irundarrek urren ezurren. Lehenengo zatiaren bukaera izan zen larumateko garaipeneko gakoa. Asierako minutuetan atzeti joan ondoren, zortzi golera berdintza lortu zuten horiek, eta ondoren, 0 eta lauko partziala egin zuten. Atxeen aldia, lau goleko alde horrekin iritsi zen, amaika eta amabostekorekin hain zuzen ere. Bigarren zatian zehar nagusi izan zen bidasoa eta bukaeran etxeko kamore materekin batera abantaila handitu al izan zuten. Bederatzi goleko izan zen aldea 60garren minutuan. Garaipenarekin bidasoak ez du playoff postuetan sartzea lortu, baina puntu bakarrera da eta datorren larun batean bertara botatzeko aukera paregabe izango du etxean zaleen aurrean. Artaleko kiroldegian jokatuko dute horiek 10 postuan dagoen Kalmek Barakaldoren kontra. Horezko B maiako zailkapenean, lehenengo postuan Bartzelona B dago hogeita zei punturekin, bigarren Gijon hogeita lau punturekin, irugarren Puente Genil hogeita batekin, laugarren Adelma Sinfin amazazpi punturekin, bosgarren Alkobendaz amazeirekin, eta zeigarren Torrela Bega amazei punturekin playoff postuak izten. Zazpigarren postuan dago, bat berago, bidea zairun, amagos punturekin, beraz, Alcobendas eta Torrela Begaren gandik puntu bakarrera. Saskibaloian, denboraldi bukaera komplikatu zaio ondarri behiruni. Final baten moduko partida izan zuen larun batean Leonen, txelkapeneko azken postuan dagoen taldearen etxean. Bukaerako emaitza, benbibrek irurogeita sei ondarri behirunek berrogeita masei. Modu honetan, partida bakarreko distantziara horbildu da benbibre, eta ane eskek jaitsiera saiesteko borrakatu beharko dute. Final baten moduko partida zela esan dugu, eta berdeak ez ziren final baten mailan egon. Lehenengo zatian, bidasoarrak izan ziren nagusi, baina bigarren laurdenaren amaieran, amaika eta biko partzial bat jaso zuten kontran eta etxekoak garaipenan sinisten hasi ziren. Hirugarren laurdenean benbibre izan zen aurretik. Hasieran ez zuen abantaila handirik lortu, baina berrogeita hemezortzi eta berrogeita zazpikoatik aurrera partida erabakita gaditu zen. Esan bezala, ondarri birunek playo faaztu eta gaitxiera saiesteko borrokatu beharko du hemendek aurrera, benbibrerekin eta huelba rekreatibo konkirorekin batera. Zaskibaloian, beste maitzak ere izan ditugu, horrela emakumen lehenengo maila nazionalean, errei irunek irurogeita bost eta irurogeita emeretzi galdu zuen deustu loiola indautxuren aurka, eta Euskal Ligan mutiletan orekak irurogeita amar eta berrogeita amabost irabazizion errei bide irunin. Errugbian garaipen estu-estua lortu zuen atzo estet endaiak arkasonen. Puntu bakarreko aldearekin irabazi zuten xuriek, hogeita zazpi eta hogeita zortzi. Federal B ligako zailkapen nagusian, bigarren postuan dago momentu honetan endaia, berrogeita lau punturekin. Lehenengo maila nazionalean, 6-6 rugby taldeak atxeena izan du jardunaldi honetan. Espainiako borroka txapelketa ere izan zen larun batean Murtziako San Javier Herriko Príncipe Felipe Kiroldegian. Ondarribiko ama Guadalupeko ataldeko hainbat kirolarik hartu zuten parte bertan, eta gizonezkoen helduen mailan Ander Palabezinok bosgarren bukatu zuen berrogeita maoz kilos azpiko maian. Emakumeetan, Amaia Kuriel, irurogeita iru kiloz azpikoan, aritu zen eta brontzezko domina jantzi zuen. Martxoak sortzi, zergatik. Emakumeak, emakume izate soilagatik erasotuak eta erailak direlako. Feministok sokari eutxi, sistema hau erautxi. Martxoak sortzi, emakumearen nazioarteko eguna. Euskal Herrian bada zer entzun. Arrosa irrati sarearen bigarren jardunaldia. Martxoaren bian, Zarauzko Putzuzulo Zarauzko Putzuzulo gaztetxean. Ikastaro teknikoak, bazkaria, mai ingurua eta kontzertuak. Alba da, izena eman arrosa.sarea abildua gemail.com elbidean. Informazio gehiago irubebikoitza.arrosasarea.org webgunean. Martxoak zortzi, emakumearen nazioarteko eguna dela eta elgarretaratze arratsaleko zazpietan pausun. Zortzi terdietatik aintzina, emakumeon gaualdia bertxolin, urruñan. Miren gaztainaga irungo aktoresaren estereo ikuskizuna eta ondoren afaria. Animatuzkero idatzi emezortzi afaria abildua gemail.com elbidera. Edota deitu 06 zazpi bost irubi bederatzi zortzi 6 zazpi zenbakira martxoak zortzi, emakumeon naziarteko eguna, elgarretaratzea, arratsaleko zazpietan, pausun, eta zortzi terrietatik aintzina, bertxolin, emakumeon gaualdia. Idatzi, emezortzi, abildua gemail.com elbidera, eta izena eman. Antxeta irratia. kirolak laburrean unai oiartzunekin. Hemen gaitu ze berriro kiroletik saioan, antxeta irratian, bebi asoa eskualdeko kirol guztiarekin. E, jarraituko dugu asteburuko emaitzak ematen eta atletismoan gipuzeko txapelketa absolutua izan da asteburuan anoetako bilodromoan eta aipatzeko moduko emaitzak izan dira bertan. Bidaso atletiko taldeak nesketan izan du dizirarik handiena eta emaitzarik onenak. Malen ruiz deaztuak, bigarren gelditu zen pertika jauzian, naro agirreren atzetik. Arrasateko neskak, lau metroko marka lortu zuen, gazte maiako Espainiako errekorra hobetuz. Altuera... Altuera jauzian, Teresa Zarauetak, urrezko domina eskuratu zuen metro bat eta irurogeita iru zentimetroko markarekin. Irurogei metro esietan, nola ez, Teresa Errandonea igozen podiumeko lehenengo tokira, sortzi irurogeita sortziko denbora egin zuen larun batean Errandoneak. Sortzireun metrotan, Aratz Rodriguez lehenengo izan zen, bi minutu eta hogeita iru segundurekin. Eta laureun metroetan, Marina Elosegik, zilarrezko domina lortu zuen, berrogeita emeretzi hogeita lauko markarekin. Mutiletan, Ruiz Lasa anaiak izan ziren onenak pixu gaurtiketan bigarren eta hirugarren postuak lortu zituztelarik urren ez urren. Zortzireun metrotan, John Sansineneak brontzezko domina lortu zuen, bi minutu eta segundu bateko denborarekin. Hirugarren postuan izan zen baita ere, eneko albizu, pertika jauzian, lau metro eta goi zentimetroko markarekin. Eta txingudi atletismo taldeari dagokionean, aipatu, iraiz larrainagak lehenengo postua lortu zuela larumatean, e, luzera jauzian, 6 metro eta irurogeita zortzi zentimetroko markarekin. Teresa Errandonea aipatu dugu eta bera izango da inzuzen ere Kiroletik saioko urrengo protagonista. Gogoratzen dizuegu joan den astean Espainiako txapeldun izan zera helduen mailan 18 urte besterik ez dituen arren. Teresa erosago sentitzen da gaztelera hitz egiten eta horrela entzungo dugu beraz, atleta irundarra. Bueno, pues para empezar, campeona de España en categoría absoluta, con solo 18 años, ha pasado una semana, supongo que ya lo habrás asumido, ¿no? Sí, sí, ya más o menos asumido. Y nada, ha sido pues una enorme experiencia y jo, por haberlo logrado a los 18 años, pues eh, ha sido una enorme satisfacción y nada, ahora pues a seguir así un poco. Cuéntanos un poco cómo te fue el campeonato desde las primeras series. Fueron tres carreras en un solo día, ¿no? ¿Cómo llevaste eso? Eso, pues fue, primero fue un día largo, eh, como has dicho, tuvimos tres carreras, las, eliminatorias por la mañana, lo que te hace, pues lo que te obliga a madrugar, y las semifinales y la final por la tarde. Y nada, el día fue bastante bonito, eh, fuimos de carrera en carrera y nada, pasando rondas y luego la final ya a tope. Ya en la final hiciste una gran carrera con tu mejor marca de la temporada, ¿no? Sí, eso es. Eh, iba con la marca de 8.63 que la había hecho en las semifinales y nada, pues mejoré la marca de temporada y nada, muy contenta. Además con el doblete junto a la charrieta, que supongo que es un resultado histórico, ¿no? Para un club como el sí, Sí, fue un momento histórico para el grupo y nada, encima sea, llevábamos todo el día juntas y nada, haber quedado las dos, a las dos, primera y segunda, pues hace que la alegría sea totalmente mayor. ¿Lo celebrasteis juntas o cómo fueron un poco los momentos siguientes a ya la carrera? Pues estábamos las dos que no nos lo creíamos porque, a ver, llevábamos todo el día esperando esa carrera, bastante nerviosas y nada, que es, esperando pues a esos ocho segundos, ¿no? Que son la carrera. Y nada, muy contentas tanto Laz como tú os quedasteis un poco rezagadas, ¿no? En la salida. Esa es tu faceta mejorar, digamos, la salida. Sí, la verdad es que este año pues estoy teniendo malas salidas y nada, estuve hablando con ella y que también había tenido malas salidas y nada, pues ahora, habrá que mejorarlo para de cara libre. Luego durante la carrera, ¿en qué, en qué momento viste que, ibas primera o que viste que, que lo tenías ahí o ¿Cómo fue? Pues fue pasar la última valla y en plan miré así de refilón y vi que Olas estaba un poco más atrás y nada, los últimos metros a correrlos a tope y nada, y fue llegar meta y bueno, me lo creía. Muy bien, bueno, pues háblanos un poco de tu trayectoria, no sé, cómo empezaste en el mundo del atletismo, cuáles fueron tus primeros pasos. Pues llevo practicando atletismo desde los ocho años y empecé con un grupo de amigas que, bueno, actualmente siguen y nada, pues ahí seguí, empecé con Ivonne a entrar en Playa Andy poco a poco y nada, pues las cosas me han ido bastante bien, la verdad, no me puedo quejar. Muy bien, y de cara al futuro, ¿cuáles son tus próximos objetivos este año? Ya lo que queda pues de pista cubierta y al aire libre. Pues este año, bueno, eh, terminando la pista cubierta, tengo como objetivo eh, el mes que viene el Campeonato de España Junior, que se celebra en Antequera, y de cara a aire libre, pues el Campeonato de España Junior de aire libre y el, ah, bueno, y acudir al Campeonato de Europa, que se va a celebrar en Italia. Muy bien, bueno, pues muchas gracias Teresa y hasta la próxima. Vale, a vosotros, venga. Ancheta y Ratia. Ah. Kirolak laburrean Unai Oihartzunekin. Hortzentzun dugu Teresa Errondonea eta berak aipatzen zigun ba Espainiako txapeldun izan zen e, egun hori, ba, benetan egun berezia izan zela berarentzat, hiru lasterketa izan zituela egun berean eta beraz egun luzea izan zela, baina oso polita. Finalean lehenengo galdutzen bera eta bigarren izan zen baita ere bidazo atletikoko olatzarri eta eta Teresak esaten zigun ba, benetan emaitza historikoa dela taldearen zat, eta biek ba, batera ospatu zutela. Onartu du, irteera dela bere hobetu beharreko zerbait, berako betu behar duena, eta hori izan zen baita ere ba, finalean pixkat hasieran atzen utzi zuena, baina gero ba, aurre hartu ziren beste guztiei eta lehenengo alditu zen. Etorkizunera begira, berak aipatu digu, bere helburu nagusiak, lehenengo pista estalian junior maiako Espainiako txapelketa izango dela, eta ba, pista aire libreko pistari buruz, ba, ipatu diogu baita ere junior maiako Espainiako txapelketa hori izango dela bere helburua, baina baita ere bere asmoetako bat Europako txapelketarako txartela lortzea izango dela. Eta gorko saioa bukatzen joateko, kirolarekin erlazio estua duen gai bati helduko diogu. Duela aste batzuk, julen agin egalden genuen antxete erratean. Larun batean, arrera egin zion irungo udalak eta herriak, San Juan plazan lehenengo eta irungo udaletxean ondoren. Azteko, kemen dantzataldeko dantzariek agurra dantzatu zioten udaletxeko arkupen aurrean. Ondoren, areto nagusian, munduko txapelketako irudiak ikusi zituzten bertaratu zirenek, eta jarraian Jose Antonio Santano alkateak hitz hartu zuen. Santanok San Juan Arriaren erreplika txiki bat eman zion aginagalderi, eta sorpresa moduan, aurtengo San Martzial jaietako pregoia egiteko eskaintza egin zion. Julenek, unkituta, eskerrak eman zizkien gerturatutako guztiei, eta bereziki, ainara emaztiari, unai semeari eta familia guztiari. Aginagalde, komenaldiaren amaieran, utzitako hitzak entzungo ditugu jarraian, gazteleraz lehenengo eta euskaraz ondoren. Julen aginagalde. Yo creo que ilusión, ¿no? Sobre todo cuando hemos bajado y visto toda la gente que había, la gente que subía, la verdad, muy contento y sobre todo agradecimiento, ¿no? la verdad que, el mismo detalle, ¿no? San Juan Arri creo que ha sido muy bonito, ¿no? Para todos los que seamos hemos y, y, ha costado un poquito. Ah, no es algo que hace falta recompensa, ¿no? Si se hace eso es porque te sale no esperando nada a cambio, ¿no? la verdad que sé que a la gente le ha gustado y contento por ello. Bueno, gaur, bueno, pentsatzen dut oso berezi izango zela, ez? Ospak eta harrerak izan dituzu, baina hau berezi, ez? Bai, harri dago berezi dela, ez? Bat ez, bueno, egin ditu ospak edo rekonozimentu bueno, etxera iriztia eta ba, jende guztia hemen ikustia, ba, oso polita, ez? Kusi dituzu, ba, ezakit, jende gazte asko ezagunak ere bai, baina eskualoiak badu etorkizuna ez, irunen? Bai, ustu ba ez, ez da, ja, bai, komentatu nuen mundialen ziar ba, asko ikusten zan, ni dut jende askori ba, ba, gustatzen zaio lasku baloia, zeo zerrin baldin baldin du ba, mundial honekin ez, ba, jende animatzeko, ba, ongetorri izan dira, eta, a ber, ba, aurrera egiten duen lasku baloiak ben. Bai, jaso duzu gonbida pena somarteretako pregoia egitekoa? Bai, bai, <laughs> ez non espero, ez? 2008an egin genuen balkarrik, ez? E, ba, Juanjo, Aramuta, bueno, ez ia esan ba, ilusio gasen Eta gaurko saioari amaiera emateko, datorren asteburuko agenda txiki bat luzatuko dizuegu. Larun batean, arratsaldeko bostetan, Real Union eta Real Sociedad beren derbi hori izango da Estadion Galen. Ordu bete beranduago, seiretan, Barakaldoen eta Marinoren artekoa Barakaldon, lastide futbol zelaian, Zazpiretan, larumatean baita, bidasoa irun eta kalmek barakaldoren arteko derbia baitare ere, hartaleku kiroldegian, eta larun batarekin bukatzeko, ordu berean zazpiretan, baina ondartza kiroldegian, ondarribean, ondarribia irun eta kadi laseu urgel taldeen arteko leia. Igandean, arratsaldeko lauretan, ez da dendaiak buko otagno taldearen aurka jokatuko duen daian, eta bi ordu beranduago, arratsaldeko zeiretan, Gernika eta Errebide Irunen artekoa izango da lehenengo maila nazionalari dagokion partida. Hori izan da dena gorko gatik, mila esker eskaini dugu zuen erretagatik eta atorren astelenen arte. Aste hona pasa, entzule, ondo izan. Antxeta irratia. Ah!